A ci duniya da Tsinki Episode 1 Wankan tarwaɗa ne, dogo yana da haske ɓaro-ɓaro, tsabar gogewa jin daɗi. Ba za a kira shi matashi ƙarami ba, ba kuma za ka ce masa tsoho ba, saboda jin hutu da jin daɗi sun ɓoye shekarunsa. Ya ɗora wa shekaru sittin baya, amma za ka zaci ɗan shekara arba'in da biyar ne, saboda tsabar jin daɗi. Yana sanye da koriyar shadda babbar riga da ‘yar ciki, wata haɗaɗɗiyar hula zannabukar mai tsada ya murza a kansa. Kala haɗaɗɗiyar shaddar tasa ta dace da kala jikinsa, kai da ganinsa ka san irin mazan nan ne ‘yan hutu waɗanda duniya ta ɗora abota da su, take kuma ji da su suke ransu son ransu. Yana zaune bisa kujera mai juya kanta, yayin da madaidaicin tebiri mai kyau gogagge shirye da takardu da fayil-fayil ke a gabansa. Akwai wani ɗan katako ƙarami mai tsananin kyau a kan tebur ɗin. An yi rubutu ɓaro-ɓaro a jikinsa da ruwan zaiba an rubuta MD Tijjani Barau, wanda ke nuna mutumin ko shi wane ne. Tsarin zaman ofis ɗin manya kenan. Idanuwan manajan na kan fayil-fayil ɗin da ke gabansa ya buɗe wannan fayil ɗin ya yi rubutu ko ya sa hannu ya rufe ya jawo wancan ya yi sanin. Jim kaɗan ya tsagaita da rubutun, ya tura fayil ɗin gefe ya zuba uban tagumi bayan ya ƙura wa ɗan katakon da ke gabansa ido ƙuri. A zahiri ba katakon yake kallo ba, illa Sura Aisha yake hararowa. Zuciyarsa ta cika ta batse da begen wannan mace. Akwai abubuwan da suke rikita shi dangane da siffofinta da suke ɓoyi, ko da yake Aisha ba ta yadda ta bayyana ba, amma dai ya san a wajen irin su Aisha ne kaɗai akan same su. Tabbas ba shi da muradi illa ya bankaɗa ya ga ko menene ke ɓoye a gu. A matsi yake, sai dai ga dukkan alamu kafin haƙarsa ta cimma ruwa zai jima abin da yake ƙona masa rai kenan har aka tura ƙofar ofis ɗin aka shigo bai sani ba. Kai mutumina, ya kai tagumi haka da sassafe kamar wanda aka shayar da ruwan ɗan wake. Bayan ya dawo hayyacinsa ya dubi abokinsa ɗan ba'u kamar baya son ma ya dube shi. Sai dai abokin kuka ne wanda ba a ɓoye masa mutuwa. Ya washe fuska. Wai Allah ya kyauta, ba gara ma wanda aka shayar da ruwan ɗan waken ba? ko ba komai ya san dai yana kusa da samun wani abinci mai maiko da gamsarwa? Bismillah. Dan ba'u cikin dariya ya ce, Haba mutumina, kana nufin ka ce da ni baka ci ta zama a gidanka ba ma? Yana dariya ya ja kujera ya zauna suna fuskantar juna. Alhaji kuda ya geɓe baki yo aboki, idan na zauna gidan ma wace uwar za su tsina namun. daga kowace za ta saki nono raɓi-raɓi na yawo bisa kan ciki kamar kaya, sai mai wuni a tsakar gida da koɗaɗɗiyar atamfa wai ita dole tana tsumulmula kada na akwati su ƙare. Sai ɗan ba'u ya katse shi, har amarya, Hindatu ba ta sake zani ba? Guda ya karɓi yana girgiza kai, wai wace Hindu? Ai, duk shege ɗarin ce, ta wani gefen ma har gara gidadawan matan a ce kanta jahilci ya sabbaba musu ƙazanta. Alhaji Ɗanba'u ya cafe. Ka ce su ba ba an yi asarar kuɗin tara kan Hindu, tunda har aka yi sakandare aka dire ba iya canza tsarin rayuwa ba tana biye wa daƙiƙan matan nan. Ya jinjina kai. E eh, watakila kuma zama da maɗaukin kanwa, ka san an ce farin kai yake jawowa. Kuda ya daɗa taɓi baki, can musu su suka ji sautin mahaukaciya. Ab, kai ban baka ka sha ba, in ji kuda. ba'u ya gyara zama. Haba, na san da magana mana, tun da na shigo na ganka ka nutse a gulbin tunani. Kai, amma fa kowa ce ce ta jefa ka a dogon nazarin nan tabbas ta kusa dulma ya ka a kogin wahala. To mu je zuwa wai mahaukaci ya hukura. Yana dariya. Wai, Allah kyauta, in ji kuda. Na gaya maka wata mace na rage wa hanya jiya. Dan ba'u ya ce, To Allah ya sa da yi kai ba mata aure ka tundumu ba. Hmm, ya zumbar baki da hanci kamar mai jin ɗoyin masai. Hmm, matar da na yi wa rana da yake ya ce ta nemi ta sauke min ƙwarye dare a ka? Ka jiya na ga cegiya in ji saman zan buhama. Hmm, ɗan ba'u, aka daɗa buɗe ido ana gyaɗa kai. Su guda kuwa An daɗa gyara zama ne aka tura hula can ƙiya yana magana yana hura iska da bakinsa a dole ga tattattun binni. Na gaya maka wata sankaceciyar mace na so na yi tuntuɓe da ita a kan hanyata ta biyu ke road. Abin uba, yana yi yana lumshe idanuwa, irin matan nan ne duba-duba, nunanniya, ga ta fara sankaceciya son kowa ƙin wanda aka yi wa ƙwalili. Tab, biki bidiri birede. Dan ba'u cikin ƙagara ya ce, Kai kuwa daɗi na da kai kenan. Sai ka laƙoto wa mutum labari ba za ka ci gaba ba sai ka tsaya kana janjin. Alhaji kuda cikin dariya ya ci gaba, ina kai ka, sai dai kash duk da matan nan ta rasa mota, sannan ga tarin gajiya a tare da ita kafafun nan sun yi buɗu-buɗu? ka san je an yi wayan mota a garin nan, yawancin mutane ma taka sai yadda su suke yi zuwa inda za su, amma don rashin rabo da na tsaya sai kaɗa baki ta yi. Alhaji kuda ya riƙa kwaikwayon yadda take magana da girgiza kanta da take yi, Malam ina da miji fa. Asha, in ji ɗan babu. Kuda ya ɗora, ni ko na ce da ita, to matan malam an ce miki ni matsayaci ne? Ni ma ba goro ba ne, ina da mata huɗu rus na zube a gida. Hadda wai, Allah wadare da ni tunda matana da na ajiye rubda-rubda ba su gamsar da ni ba sai da na fito titi zawarcin matan wasu. Ɗan ba'u cikin tsaki, baka ƙyale banza ka yi gaba ba, ga sunan birji kamar. Alhaji kuda ya katse shi, ina, ai ba irin waɗannan matan ake ƙyalewa ba. Hakan nan na yi ta shanya baƙaƙen maganganunta har sai da na yi nasarar shawo kanta da ƙyar ta amince ta shiga motar nan ma sai da na ture batun wasa na nuna mata nufina na ina son taimaka mata ne. Alhaji ba'u ya tuntsire da dariya, kurunkus, tun da dai kwaɗayinta ya ja ta har ta yadda ta shiga motar nan ai sunanta. Kuda ya tarbe shi, ni daɗi na da kai rashin haƙuri kamar zawu. Ai rashin shigan matan nan mota ta haife min alfanu, ko ka san dalili? Ɗan ba'u aka girgiza kai, ashe mata soja ce, Dan baƙo ya saurin kama baki, wai, ka ce ka sha wata ja, habawa, ai rabuwar battar uwar bure muka yi da la'anannar, ina zaginta tana zagina, har da jawo waya wai za ta kira mijinta ya zo ya koya man hankali. Wai, ka ce je ka kusa ka hotsi ni, amma fa, ya ɗan yi jin, wataƙila da ka dage da ka fa shawo kanta. Ka san fa wasu matan burga ce kawai da kurin banza, kana haska musu naira yanzu zance zai canza. Kai tafi can ka mance matar sojan da na taɓa kinkimowa bara suka kai ni gaduron suka ɓoye za su hallaka ni a banza? Yana yi yana kallon idon ɗan ba'u. Ka san daraja 'ya'yana ya sa suka sake ni, da cewa ba zai je ya karɓo ni ba, na fa ya ɗauko jogana. A haba haba, ai shi ma faɗi yake. Ai, naka da sauƙi ma, da ɓarawo kake fa, ya za su yi da halinka? To, ga neman hanya, ina kai ka mutumina, ai na gaya maka muna tafi na latsa na ji mu ce, habbawa, tsallan tsiyaratata ta inda take shiga ba ta nan take fita ba, kai ka ganin mun mutum da jarabar tsiya. Wai ce mun take e, idan shaiɗaninka ya yi maka ƙarya ka sami madabdala, to ka yi hattara, sai in sa mijina ya yi amfani da kakinsa a yi maka ɗaiɗai. kai kada yana kai ka da nisa rabuwar batta uwa bure muka yi da matan sannu a hankali na nemi wuri na faka motata na ce ta fita ta san da dare ya mata wannan irin ta kwaikwaya hmm. ji ne gaba ɗaya kunnuwa na sun toshe da hayaga ga wannan mace don irin waɗannan kajin kwancin ko ka shawo kansu sun yadda sun bi ka babu tsiyar da za su ƙulla maka banda kwarmato